Genatzen gaituena da lujaren prezioa, gain estimatua izan da. Franz Domenek estimatua baino hogei mila euro gehiago erosiko du egiko etxak lorsque de la valeur estimée par les dugu egi bate kola erosten duenean arriskoa da gero inguruko lujaren prezioa ere igotzen dela eta eskura ezina bilakatzen dela egitarrentzat. EPFL-ekin beti EPA luzeago da bizpairu urte edo amabi urte hori ateratu da pixkat eh, fite, eta fite egin behar zen, biziki presatua eta beste, beste gela egingo dugu. Be, guk ikusi dugu uh, hori uh, jabeekin presioa, iru presioak, eta horrekatzeko, adibidez, bon, me, hau pixkat uh, da, baina beste biak merkego dira, baina orotaran presioa, apalago da, hori le domen, le prix de domen, komparatuz.